الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد وآله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا ما بعد بعد تبقى kwenye muhadhara wetu wa kauli ya wazi kuhusiana na hukumu ya kuchukua video. Jana tulitaja aqwali za ahli ilmu na tukazielekeza nasaha Waislamu bilkhusus salafiyin kunako kumcha Allah taala na kuirejesha macho yao kutizama vitabu vya ahli ilmi katika masala haya hasa hasa kutizama dalili ambazo wamezizungumza kama tulivyotoa nasaha katika majlisi ya kwanza kwamba marejeo yanatakikana yawe ni kitabu cha Allah taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كيزوزانا كوني جامبو لوتيري كمسألة كيتكادي مسألة كفقه مسألة كمعاملة بس يريشيني والله تعالى ككتاب شاكي نقمتم صلى الله عليه وسلم كوحيواك نكتك سنة زاكي Mm-hmm. <clears throat> <coughs> kwa hivyo jana tulisoma aqwali za ahli ilm leo biidhnillahi taala tutataja baadhi ya shubha ambazo wanashikamana nazo wenye kulijuzisha hilo na kuliruhusu hilo na majawabu kuhusu hapo walipopashikilia na hivyo hivyo insha allahu taala kesho tutaendelea pia kutaja shubha na kutoa majawabu yaliyopo katika shubha hizo, katika utata huo au pale ulipopashikilia wao. Lakini kabla ya kuanza, nataka nimalizie na aqwal za ahli alilmi ni kama kauli mbili hivi. Biidhnillahi taala, huenda kwa yule ambaye Allah taala amemtakia kheri akanufaika akizikusanya kuali hizi na zilivyozungumza kwa ufanisi na kwa hujja na kutizama dalili, huenda Allah Taala akautia nuru moyo wake akaachana na jambo hili akabaki katika njia safi salama ambayo maulama wanaitolea maelekezo na wanainasihi njia hiyo, tuishike na tubaki katika njia hiyo. Mtanukuu kauli ya Lujna الدائمة والإفتاء أو البحوث العلمية تنكو قولي يا اللجنة الدائمة كما نكدوم يا المملكة العربية كما نسمميون مولمان ومشايخ يا شيخ بكر أبو زيد كنا عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان كنا وذيان كنا رزاق خفيفي Eh, kwa usimamizi na uongozi wa Sheikh al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Hawa wanachuoni hawa wa zama zetu waliulizwa masuala kuhusiana na jambo hili la kusawirisha na kuchukua video kuwachukua mashekhe na mfano wake na sehemu nyinginezo. Nimekuja swali wakiulizwa hivi هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي je kusawirisha ambako kunatumika ndani yake kamera ya video je itaangukia hukumu yake chini ya kusawirisha kwa photograph ambayo mmesema haifai الجواب جواب نعم حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة wakasema jawabu ni ndiyo hukumu ya kusawirisha kwa video ndiyo hukumu ya kusawirisha kwa photograph hukumu yake ni kuzuia jambo hilo na kuliharamisha hukumu yake ni jambo jambo hilo linazuiliwa na ni haram kwa nini leo liumumi adilla kwa sababu ya kuenea dalili ambazo zimetangulia kullu musawwirin fi nnar la'ana Allahu almusawwirin alhamdulillah rabbil alamin maneno yako wazi kabisa liumumi adilla kwa kule kuenea dalili na tulisoma akwali za mashaikh na ulama kusoma kauli za al-allama Saleh al-Fawzan akieleza namna zinavyoenea dalili katika uharamu wa kuharamisha taswiri na aina zake zote na akasema kwamba wanaojaribu kufanya falsafa ya kuvua baadhi ya sura bila ya hujja na dalili haya ni maneno tu farigh ni maneno meupe matupu yasiyokuwa na mahala pa kushika hawana dalili vile vile Sheikh Bakar Abu Zaid na fatwa yake sitaisoma ni fatwa ndefu naye ameeleza pia masala haya haya kwa kauli hii kwamba uh, kwa ujumla hadithi hizi za kukataza taswiri zinakusudia sura za aina zote mwishoni akahitimisha akasema wala hakuna dalili ya kuvua baadhi ya sura au baadhi ya taswiri hakuna hujja wala hakuna dalili. Sura ambazo zitaruhusiwa ni zile za dharura peke yake. Wakaulizwa pia au iliulizwa pia kamati hii swali lingine lifuatalo, nasema hivi muulizaji anasema qara'tu kitabakum fi tahrimi suwari wa uridu an as'ala bi bihadha sadad fatalama annakum aftaytum bi bitahrimi at-taswir فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل فما حكم هذا النوع من التصوير <clears throat> kwamba tumesoma kitabu chenu mlichoandika na maneno yenu mlioyaandika kuhusiana na uharamu wa, wa taswiri. Hapa nataka kuuliza swali kuhusiana na maudhui hii. Muda wa kuwa nyinyi mmetoa fatwa ya uharamu wa taswiri, lakini sasa hivi kunapatikana aina nyingine mpya za kusawirisha, nazo ni hizo ambazo tunazishuhudia katika mativi na mavideo na njia nyinginezo katika kaseti za sinema, namna panapokuwa mtu anasawirishwa kama wanavyosema wao kihisia, alafu sura yake ikahifadhiwa kwa muda mrefu. Je, ni ipi hukumu ya aina hii ya kisasa ya taswiri ya kutumia kamera na e, kuchukua video kwa sura hizi mpya? Aljawabu, jawabu hukumu taswiri ya ummu ma dhakartu au ma dhakarta hukumu ya taswiri yaenea katika hivi ulivyovitaja pia katika vitu vya kisasa na ala za kisasa mitambo hii ya kisasa hukumu yake ni moja tu وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عضو هيئة إلى آخره لنقول بها فتوى نجينة يا الشيخ العلامة بقية السلف العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فتاوى الحرم المكي أنوليز السؤال الفوتان ما حكم تصوير المحاضرات بالفيديو والقنوات الإسلامية نئب حكم يا كويسوريش محاضره ni bihukumu ya kuichukua video mihadhara ya mashaikh kwa video na chaneli za Kiislamu qala akasema rahmatullahi hafidhahu Allah ta'ala qala hafidhahu Allah ta'ala at-taswir la yajuz la fi al-muhadharat wala fi ghayriha akasema taswiri haifai si mihadhara wala si vitu vingine si sehemu nyingine si katika mihadhara wala si sehemu nyingine التصوير لا يجوز usawirisha kufai la fi almuhadharat wala fi ghairiha si katika mihadhara au kwenye matukio mengine kwenye hafla kwenye maharusi baada ya sala ya Idi na mfano wake ikiwa kwenye mihadhara shekhe asema haifai basi mimbabi aula iwe haifai kuchukua taswir nje na mihadhara kama kwenye hafla na sherehe maharusi eh, au kwenye sherehe ya idi na mfano wake kwenye hakiki na mfano wake kwenye mazishi na mfano wake لقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين kwa sababu ya kauli yake mtume sallallahu salama watu wenye adhabu kali zaidi siku ya kiyama ni almusawirin kwa ujumla wa hadithi hii wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam man sawwara suratan fi dunya kullifa yawm alqiyama an yanfakha fihi الروح وليس بنافخ ولقوله لعن الله المصورين الشيخ akataja adilla na ndivyo inavyotakiwa hivyo kila ukienda unataja dalili ndio maana nikasema atajaribu kutaka kujibu anaruhusiwa lakini kwa sharti aje na dalili sisi tumezivua taswiri hizi kwenye mihadhara tumezivua taswiri hizi kwenye mahafla kwenye harusi zetu eh, kwenye viwanja vya Eid, kwenye misiba kwa dalili hii na hii na hii, basi hapo taelewana. Lakini kuleta maneno meupe makavu, maneno matupu, Waislamu watawasikiliza na watarudi katika asili ya msingi huu. Kwa hiyo tutawasikiliza, lakini waje katika asili ya msingi huu hapa basi, wanaokwenda nao ahlul kisha akasema Sheikh hafidhahu allah ta'ala at-taswiru kabiratu min kaba'iri dhunub taswiri ni katika madhambi makubwa la fil video wala fi ghairiha wala fil muhadharat si katika video wala sehemu nyingine si katika mihadhara wala fi ghairiha wala nje na mihadhara eh kwenye mahafla na maharusi huko na misiba kama wanavyofanya mashekhe na maduati Allah awafikishe na waongoze إنما الضروريات allati tahtaju ilaiha hakika ilivyo taswiri itafaa kwenye dharura tu ambazo unazihitajia wewe katika miamala yako fi muamalatik katika miamala yako mithlu albitaqa mfano eh, kupiga picha kwa ajili ya kutengeneza kitambulisho au jawazi safari au kwa ajili ya kutengeneza passport au ruhusa kiada au kwa ajili ya leseni hadhihi dharura hizi ndio dharura qala taala waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa turitum Allah taala amefafanua kwenu nyinyi vilivyo vya haramu isipokuwa vile ambavyo mmedharurika navyo na dharura navyo baada ya maelezo haya na fatwa hizi ambazo mwenye moyo salama na akili timamu zinamtosha kabisa tutaje baadhi ya akwali walizoshikilia na wakazifanya kama hujja ya kuliruhusu na kulijuzisha hili ambalo wanalifanya wametumia aqwali za mashaikhe na ulama miongoni mwa hao ni asheikh ibn uthaimin rahimahullah taala wametumia kauli ya sheikh ibn uthaimin na fatwa ya asheikh ibn baz rahmatullahi taala alayhi katika siku ya leo mimi nitajibu linalofungamana na fatwa ya sheikh ibn uthaimin peke yake wao wanasema sheikh ibn uthaimin amezivua taswiri hizi za kisasa na vifaa hivi vya kisasa kwamba hizi haziingii katika zile taswiri ambazo zimekusudiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinazokusudiwa ni masanamu na mfano wake majawabu katika kujibu shubha hii ni majawabu ya aina tatu jawabu la kwanza sisi tumenukuu siku ya kwanza kauli za mashaikh kauli yake ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika alqawaid almuthla akielezea umuhimu wa kuchukua dhahiri ya maneno ya Kiarabu yanapokuja na kinachoingia kwenye ubongo kwa mara ya kwanza na kutokuhusisha chochote katika maana yenye kuingia ndani ya tamko hilo ila kwa dalili na hujja katika Qur'ani au Sunna. Kwa Sheikh shekhe mwenyewe anasema hivyo kwamba sisi likija neno la Kiarabu au dalili katika aya katika Sunna likitaja jambo fulani, tusivue kitu fulani kinachoingia katika ujumla wa ile dalili ila kwa dalili mfano wake katika Qur'ani na Sunna. Lakini pia Sheikh Saleh Al-Fauzan tukatoa maneno yake akielezea kwamba kullu musawirin fi nnar katika hadithi ibn Abbas zinaingia taswiri za aina zote wala hakuna dalili ya kuvua watu kurejea katika maneno haya mashaikh lakini pia Sheikh Bakar Abu Zaid lakini pia Sheikh uh, Zaid al-Madkhali ana maneno yake hayo lakini pia Sheikh Muhammad bin Abdullah tuwejiri Sheikh Al-Albani pia na mashaikh wote na Sheikh Mukbil wamezungumza kwa ujumla hivyo kwamba kilugha, kiakili, kisheria neno musawirin zinaingia sura za aina zote. Jambo la pili, jambo la pili twasema kwamba Muislamu atakana atahadhari na kufuata ruhusa za baadhi ya ulama kwenye baadhi ya mambo ruhusa za mashehe katika baadhi ya mambo mtu akawa anachagua kauli au madhehebu ambayo anaona ni mepesi kwake yeye na anampa wasa wa kufanya mambo fulani akaacha kauli na madhehebu yaliyo sambamba na adilla kwa hiyo akachagua sehemu ambayo anaona hii ni sahali itaendana na jambo langu kinachotakikana ni kufuata hujja na dalili hata kama unaona kuna maslahi yako binafsi yanaharibika na haya ndio madhehebu ya ahli ilmi al-Imam Shafi'i au al-Imam Malik Abi Hanifa Malik Shafi'i Ahmad wote wamezungumza hivyo hasa hasa ukirejea kitabu cha sifati sala cha Sheikh Al-Albani katika mukaddima amenukuu kwali za hawa maimamu kwali za Abu Hanifa kwali za Malik Shafi'i na Ahmad zikihimiza kufuata kauli ambazo zina uwiano na sunna au na aya na hadithi na kuacha maneno ya mashaikh na ulama ambayo yanapingana na hadithi na dhahira ya hadithi sasa kipengele hiki cha uharamu wa kufuata rukhsa za baadhi ya maulama na tahadhari ya kufuata ruhsa za baadhi ya ulama kwenye baadhi ya mambo ambayo unaona yanaendana na maslahi yako binafsi ili jambo maulama wamelizungumza kwa ukali sana ala sabili almithal yasikilize maneno ya al-imam ash-shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi katika almuwafaqat anasema tatabbu ar-rukhas huwa mailu ma ahwa'i an-nufus kufuata ruksa za maulama ni kumili na matakwa ya nafsi na matamanio ya nafsi wewe unaona wepesi uko hapa usahali uko hapa kwenye fatwa ya Sheikh bin Baz kwenye fatwa ya Sheikh bin Uthaymeen basi ukamili huko na ukatetea huko ukapuuza kauli ambazo zinaonekana zina dalili tena za wazi kabisa kwa sababu kuna maslahi yako hii ni tatabu rukhas washar'u jaa binnahi an ittiba'i hawa na sheria imekuja kutukataza kufuata matamanio fahadha mudhadun kadhalika au fahadha mudhadun lidhalika al-asl al-muttafaq alayhi kitendo hiki cha kufuata ruhusa za maulamaa kwa ajili ya maslahi fulani, wewe unataka umashuhuri, watu wakuone, ukafuata kauli ya kina fulani, ukaacha kwali zenye dalili mfano wake. Hivyo kitendo hiki kinapingana na asli ambayo ni mutafaki alayhi, wamekubaliana juu yake maulamaa, asli ya kurudi kwenye kitabu na sunna wa mudhatun aidha liqaulihi ta'ala lakini pia kitendo hiki cha kuacha mahala kwenye dalili ukaenda mahala ambako unaona kuna ruksa na usahali na kuna maslahi kwa ajili yako wewe na unachokitaka ni kukinzana na kauli yake taala fa in fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul mkizozana kwenye jambo lolote la dini ni masala ya itikadi masala ya fiqi masala ya kimiamala masala kama haya ambayo yananasibisha na Uislamu na da'wa na dini basi yarejesheni kwa Allah Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam dhalika khairu wa ahsanu ta'wila nasema in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ta'wila kama kweli mnamwamini Allah Ta'ala na siku ya mwisho كذلك الإمام العلام ابن القيم كإغاثة أنا منينو مزوري سانا أمنكو منين ابن الصلاح أكسيما ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخصة من أقاويلهم تزندك, تزندق أو كاد أن يتزندق ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء يلا أتك إفاتلي إفاتلي اختلاف ذا kwamba jambo hili lina khilafu bwana wa akhadha biruksa alafu akachukua mahala penye ruhusa na usahali kwake yeye kwa masuala anayoona min aqawilihim katika kauli zao tazandaka taingia kwenye uzindiki kwenye unafiki au kada ay ayatazandaka au atakurubia kuingia kwenye uzindiki Suleiman al-Taymi ana maana yake anasema law akhadta bi rukhsati kulli alim lau utachukua rukhsa ya kila mwanachuoni kwa sababu mwanachoni fulani kasema ukachukua kwa sababu mwanachoni fulani kasema ukachukua ijtamaa fika sharru kulluhu zitakusanyika kwako shari zote na mfano wake amesema Ibrahim bin Ulayya Imam الإمام الذهبي أنا سيما من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين faqad raqa dinuhu yule ambaye atafuatilia ruksa za madhehebu kwamba mimi madhehebu yangu ni haya mimi msimamo wangu ni huu kwa sababu kuna shekha amesimama hapa pamoja na kuwa kwamba hawa ni watu na wanakosea kwa jitihada zao basi mtu mwenye tabia hii dini yake huwa inakuwa ni laini sana dini yake inakwenda inaharibika lazima itafika mahala dini yako itaharibika tu ndio kama hivi mnavyoona sasa hivi mambo yamekuwa hayaeleweki kwa sababu watu wachukua ruksa za mashaikh na ulama wamesahau msingi ambao ni matini madhubuti msingi ambao ndio asli msingi mama وكرودي وقت النزاع اختلاف كل كتاب السنة العلامة والشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى نسيبا قام لغتك فتاوى ياك يا الجامع الكبير عليك أن تأخذ بالدليل لا بالرخص يلزمشي وتكوى دليلي سي رخصة مشايخنا علماء كل مذهب يكون فيه بعض الأغلاق كل مذهب panakuwa pana ndani yake kuna makosa kwa hiyo usiangalie tu madhehebu yangu ni shafiia mimi madhehebu yangu ni hanabi madhehebu yangu mimi ni malikia mimi ni hanafia kwa hiyo hata ukiambiwa madhehebu ya Imam fulani yako hivi kwa sababu ya dalili sema sisi mashafi tuko hivi Sheikh anasema alayka an ta'khudha bidalili la birukhas qala ba'd as-salaf man tatabaa rukhas tazandaka wamesema baadhi ya salaf atakayefuatilia fuatilia rukhsa za ulama akafanya ndio dini yake na msimamo wake ataingia kwenye uzindiki kwa sababu kila madhehebu yana makosa fatalibu ilm haya ni maneno ya msingi haya kwa chukua mwanafunzi la yatatabaa rukhas asifuatilie rukhsa talibu ilm yataharra dalil mwanafunzi atakana atafute dalili Sasa je, vipi? Wengine ni mashekhe, wengine ni maustadhi, ni maduati wenye kujipamba na sifa ya kulingania katika kitabu na sunna, alafu tu wameng'ang'ania kauli ya shekhe fulani, na anaona adilla ziko wazi katika kulitaja hili. Mwanafunzi tu mwenyewe hatakani awe hivyo. Mwanafunzi atakana atafute dalili, wayanzur fi aqrabil qawlaini, atizame katika kauli mbili ni ipi ambayo iko karibu zaidi au alaqwa lidalil au atizame kauli, kauli ambayo ina dalili zenye nguvu fayakhudh bima qama alayhi dalil alafu achukue msimamo kwenye kauli ambayo zimesimama dalili juu yake la bitatabu'i rukhas si kufuatilia na kuchukua ruhusa Sheikh fulani yeye karuhusu bwana kwa hiyo msituseme kwa sababu Sheikh fulani kasema hivi sisi tunafuata Sheikh bin Baz tunafuata Ibn Uthaymeen mbele ya dalili mbele ya nususi zenye ujumla na kushamiri na kuenea mwanafunzi hatakana awe hivyo je vipi shekhe vipi dai ustadhi mwalimu anajinasibisha na dawa hii na ana kituo na msikiti na markazi msiba